บุ๊กทูสามสิบเจ็ดทรีเดเซตอีเซดัมระหว่างเดินทางนาปูตูเขาขับรถจักรยานยนต์ On se vozi motorom เขาขี่จักรยาน On se vozi biciklom. เขาเดิน On ide pješice. เขาไปโดยเรือใหญ่ On se vozi brodom. เขาไปโดยเรือ On se vozi čamcem. เขาว่ายน้ำ On พลีบะที่นี่อันตรายไหมคะด d เย i โอเดียโอปัสโนการโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะ d ล l เย e โอปัสโนซ m มอั o ตส o ตปีรติมันอันตรายไหมคะ ถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืน Da li je opasno šetati noću เราหลงทาง Pogriješili smo put เรามาผิดทาง Na pogrešnom smo putu เราต้องเลี้ยวกลับทางเดิม Moramo se vratiti จอดรถได้ที่ไหนคะ Gdje se ovdje može p a r k i r a ที่นี่มีที่จอดรถไหมคะ Ima li ovdje p a r k i r a l i š t ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะ Koliko dugo se ovdje može p a r k i r a t คุณเล่นสกีไหมคะ Dali skijate คุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะ Vozite li se sa skijaškim liftom do gore? ที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะ Mogu li se ovdje iznajmiti skije?